Om Cafe. Izgovor za razgovor. Sponzor mentalnog razgibavanja. Jao, kako je divno napolju. Stvarno obožavam ovu novogodišnju atmosferu. Marš, balavac, jesi kupio kapu? Jesam. Onda je pristavi. Om Cafe. Izgovor za razgovor. Ma ne metalno ukuvalo! <laughs> šalim se, dragele, šalim se. Drugarice i drugovi razgibavači. Darko i Marko stoje ovde pred vama, vozdignute glave, punih stomaka, ali obraza kao džona. Njih dvojica znaju vaše muke. Svako jutro se, kao i vi, gureju u audiju do posla. Jedu te iste škampe i kavijer, kao i vi. Školuju svoju decu na najskupljim koleđima negde u belom svetu. Šest sati je a vi se još uvek tu izležavate. E pa, ne može se tako u Evropu. I zato, drugarice i drugovi, razbudite se, uključite radio, isključite mozak, jer vi niste tu da mislite, nego da slušate. Mentalno razgibavanje na radiju B92. Svakog radnog dana od 6. Dobra, ajde, 6.15. Do 9. Darko i Marko ponovo jašu. Drski i bezobrazniji nego ikad. Mentalno razgibavanje. Dobro jutro. Dobro jutro. <clears throat> ja se izvinjam, malo grlo mi zarivalo. Kao da sam sinoć pevao do kasno na koncertu Lepe Brene. A, a nisam. nisi. Da. Prvo, pre svega bih želeo da svima vama ovaj, koji slavite Svetog Nikolu čestitam eh, dakle, slavu da, eh, da ste živi i zdravi. Pre svega, to je najbitnije ono što... što Sve drugo će doći, svega drugog će biti. Pa, samo da smo mi vam želimo i zdravi. I para usput i, i sreće i puno smeha i radosti. Eh, Ljubavi, vere, nade, svega što vam fali u životu. Dana, tolerancije, svega, Jeste. svega lepoga ovaj, ajde se ti i šestni tamo čestitam u programu ti, i tebi Slava, Slava i tvojoj porodici i tebi dakle, takođe da ste živi zdravi i vi svi Stepanovići naj, i ja vama sve najbolje želim Mitrovićima da e, budete uh, srećni, veseli, zadovoljni hvala. Eto. naravno najviše želja za ovog najmlađeg <laughs> da, da, da, da, jeste da ovog što mi džigiricu pije na slamčicu. Jeste. <coughs> Neka da. tako i nastavi. Neka, brate, ja sam mojima pio. I u sve, šta ćeš? <laughs> Joj, šta sam ja mojima radio, kako da. kažeš, kojo. Da, da, da, da. To da. će isto vama, vaša deca da rade i... Tako da, eto, svima vama sreća, sreća slava. slava. Ovo je veliki dan Mada za nas sam... dvojicu i da, nama zaista slava. nama je slava. Došli smo malo da se s vama ispričamo pa ćemo da idemo. <laughs> <laughs> Danas mora da se suzdržavamo jer ja ovaj, najviše mrzim kada moram da radim, kada, kada postim, zato što moje reči nisu baš za post. Pa dobro, šta da radimo, naš, naš posao je takav, šta ćeš sad, to je a ja volim da kad to radim, uradim kako treba. Pa Znaš. dobro, ne, ne treba se voditi time. Trebalo bi nek, neku smirenost, kad... valjda da postignem i ove moje godine koje sam napunio, da donesu neku mudrost i tako dalje. Pa dobro, ti jesi smiren, mislim, u principu, u <laughs> dubini onako duše, iskreno. Ali baš u dubini. Baš onako u dubini da, ti da, da jesi smiren. Dubini, da. <laughs> da ti kažem, svaki posao ima svoje neke varijante i sve. Ti tu posle postiži tu smirenost i ovo sve kad prođe emisija. Znam, ali kako, kada ja upadnem u ostra ustrašenost <laughs> zbog mog posla, zbog vesti koje moram da pričam, znaš, to ne vada. Kad čim u 9.00 ih zaboravi, do tada ćemo mi... da meljemo, a posle zaboravi. Džabe mi posle šaran. Na, <laughs> znaš, ne ide posle, ne može. Džaba, šaran, ne može da opere. krompir, salata i posni prebranac ono što ja izgovorim u programu, a i ti, boga mi. A jeste. Da, ovaj... Ne može da se spere tek tako. Ne može, matice. Da, ne može <laughs> nekako. Tako da sam zabrinut. Znaš, juče, još ja baš gledam juče vesti, kad sam bilo bilo i svaka interesantna. Rekao, a što baš za, za, a što za, za slavu? Rekao, kako sad ja da komentarišem neko izložbu e, dve mlade Albanke? I, jeste. Kako ja da komentarišem polovinu ovih stvari danas? E, kako da komentarišemo ovaj, a, juče na Dačićev nastup u vladi i to, to, to je smešno. Jeste, to je mare, smešno. Nemoj da mešaš smešno sa tra tragičnim i, i tako dalje. I razne druge stvari i onda posle da odem u crkvu. Jes. Znaš, nekako, da, ali... Ja sam i juče bio. Bio si i juče. Bio sam i juče. Lepo, da. lepo tebe, ja nisam. Pa išao mojima da, da kupim nešto, ovaj, ne znam, rekao, da, znam da nemaju o, ovaj, sveto pismo, a znam, ja, ja, ja sam njima davno radio jednu ikonu. Uh mhm. -huh. Međutim, od tada im sreća baš nešto nije bila naklonjena. Pa rekao, daj da im uzmem nešto drugo, možda, i možda će biti nešto drugačije. Da, jer gde ćeš ti, grešniče, ti ćeš da slikaš ikonu. Ne, ne, ne, ne, ne. Ljudi koji radi ikone, ja sam znao jednog ikonopisca, a, ozbiljnog ikonopisca Oni su je pod ljudi. postom, da, da, da. inače i vrlo, to je logično. I vrlo se pridržava svih i svetih pravila i božjih zakona i kosmičkih, ako god hoćeš to da da nazoveš. Logično. I, ova, i on gleda, e, ne može svako to da radi. Pa ne, ne, ja ne. sam uzeo tada da slikam ikonu, batica, a tada samo što nisam... Dobro te nije grom udario dok si to radio. Da je bila akcija grom. Grom <laughs> Vrati mi, i ja bio ukamže. Znači, ali ta, mislim, e, šta pa je ministar Ljocić je tada priznao da je bio trafik. Dobro, jeste, jeste. I, i svi su vragolani bili. Jeste. pa ja sam. Pa opet idu, misliš, u crkvu i ništa. Dobro, to da, da sad da, da, Ti I Vulin ide u crkvu, je, šta će? Dobro, ali Vulin je polašen, to je... Jeste, to je neka druga priča. Druga stvar. Ne, I on je ne, nekad bio komunista, pa je sad pravoslavan. Pa šta, pa je moj čale pre bio komunista, pa, pa je sad pravoslavan. Pa šta sad ima, da, da, da. da. <laughs> ali, ovaj, dobro, eto, danas, eto. dakle, svi vi koji slavite Svetu Nikolu, polovina Srbije, što kažu, danas slavi, a polovina je... Ide na, na slavu. slavu. Samo vas molim, nemojte da se nalijete kao životinje i onda uveče da mi vozite, vozi mi dete, i, i uvijek sam zabrinut kad se vraćam uveč. I da večeras kad budemo slušali vesti, umesto da slušamo kako je slava proslavljena, evo desilo se ovde ovo, desilo se onda ono, nemojte. Znači, dakle, pola... Onaj ko, ko, ja u neću taksi, piti. u prevozu, ono, ako ja ne pijete, pijem. ja nemoj ne da vozi, ti ne piješ pa Ali voziš. vozim Branka, vozim e, Snežu, vozim Necu. Da. Ali ja ne pijem. Ja recimo pijem, a ne vozim. Dobro, znaš. A šta ti isto, ti možeš i peši do da kuće. Ajde, sva sreća, ja sam blizu mojih. A ja, gde ovaj, da pa... idem? Na kraj granice sa Srbijom. Da. <laughs> Oj, ovaj <laughs> sa, ne znam i gde... Nije to tako teško ti... Pa meni bliže Crna Gora, bliže mi more nego moji. Znaš da naša zemlja inače tolika da gde god kreneš ti vrlo brzo izbiješ na granicu. Da, moji znaš. kako su godine odmicale, tako su sve više bežali od Beograda i, i da smo završili u Barandi, ja bi bio srećan. Da, da. Međutim, oni su završili negde... Mm možda bi ponekad naletao na bijelu dok nešto tamo snima. E, znaš ti da njih zahvata Mirko Alvirović kad putuje u Grčku? On njih uhvati i snimi kuću njihovu kao, evo ovde ćemo sta, prvo, prvo stajanje ćemo napraviti kod porodice Mitrović. Da imaju odlični vapi. A preši već 250 300 km. A već su preši 250 km. I onda tu Mirko Alvirović stane i onda tu naš ono već zove nekoga da istima zašto je put pun rupa ili, ili nije obeležen. Što i jeste, mislimo, na tom delu Ibarske magistrale, da, da. Njega često zezamo Lešin ga zezira, a <laughs> čovjek radi dobru stvar, šta pita, ćemo? bre, de, šta je ovo, kako? Gde je linija na sredini? Da, da, da. A dobro, on sad nije tema, a. E. A ovaj, e, tema su neki drugi ljudi koji sedaju za volan, Juče kad sam čuo, znači, uh, ovaj, za Bojanu Stojković, ex Stojković, uh, da, sadašnju da, da, da, Rajić, Rajić valjda, da. žena vozi godinama, bre, bez dozvole, da. a plus vozi neregistrovan, neregistrovan auto. Auto koje je dobila od novog dečka. Dečka da. zašto je on oženjen, to nije. To je njegova stvar, da. Da, on, da. Ali, ali čovječe, no, ona vozi... Nov dečko, nov auto. Ma doba, ajde što je nov dečko. Nov dečko, nov auto, a registracije nema. Ma ona nema vozačku, čoveče. Znam da nema. Zaustavlja... Ali ona vozi dobro, bre, pa to je možda provali. Šta nju briga, da. I vozi svoju, bre, to dete, bre. I prepoznaju je, znaš, onda i verovatno... Ne traže vozačku, šta? Ne traže vozačku, da. Pa znaš ti, e, ko, e, sad, znaš ti koliko ona dugo vozi auto bez vozačke dozvole? Bez vozačke dozvole kaznu. Pročitao sam, da. I kaže, pa... platit će e, veliku novčanu kaznu. Kako je novčana Kako kazna, kazna, bre? Pa nam oduzmite joj auto. A za to se ide u zatvor, bre, čoveče. Jeste, Kako malo na, na, na ležarinu. Kako to voziš ti, bez voz... nemaš vozačku, voziš auto. A voziš. E pa dobro, ne, vidiš, neko može. Neko, Neko može. U ko zna koliko je takvih? Pa do, to, ko to, zna? to si u pravu, ali mislim. Ko zna? Da, da je neko od takvih išao u zatvor i poznatih. Ne bi, da, ne bi im palo posle Govorim od poznatih, kogod da je to radio, ovaj, ne bi drugi to radio. Ne bi im posle padalo. Valjda, valjda ne bi. Pa dobro. Možda, da- uvijek, znaš, ti poznati uvijek misle, pa ja sam bre od nje, za nju, Šta bre. Ima, da, ja nije sam, ona, bre, tiket za 12 pogodaka. Ne bi bilo naš, problema uopšte. Ja sam mega zvezda, odnosno. Ali da se pročuje da su otišli u zatvor, da se piše piše o tome i pripoveda, e, pa, onda bi bilo malo drugačije. Pa pisalo se, o Danijeli Uranić. Da, Tad ona je isto nešto prestala malo. da pije pa su gojila. Jest, pa logično, tako to obično ide. <laughs> što mislim, nema veze s ovom pričom. Ali ima veze sa Bojanom Stojković. Bre, dajte bre, ali uhapsite je. Da, pa je, i uhapsili su je, su je uhapsili to veče. Ma bre, samo sam, to veče su je možda... Malo, malo su je prevodili, ako sam da dobro shvatio iz teksta. A, utvrđeno da pomenuta nema vozačku dozvolu, ni auto nije registrovan. Mm -hmm. Pa ne piše. A, Biće, kaže, po, u skladu sa zakonom po, po, e, to vi, znao se, sam. Pa nema... Isključena je, ona je samo isključena iz saobraćaja. Aha. Isključena iz saobraćaja. Izvinite, molim vas, nećete moći dalje da vozite. A što? Pa nemate dozvolu, a i neregistrovano <laughs> auto. Ali čekaj, isključena da, je saobraćaja. Da, nema vožnje. Kako isključena? Pa nema, sklonili su je sa strane, ono, pored, pored puta. Pa da... trebala je da bude privedena, bre. Priključena, ne da isključena, da, privedena priključena. bude. Kaže, sledi je velika novčana kazna. A... Ma kakav velika novčana kazna zatvor bre. Bar jedno da desetak dana, Ma koji desetak dana, dana bre, ja bih šest meseci dao zatvora da za ovo. Vodiš ti bez dozvole auto. Da. Ne znam ni ja kako to... Pa ovaj... Pa šta da je ubila nekog, da zgazila nekog. Iš. Zabila da bi još veću novčanu kaznu. Verovatno. Tek bi onda bila isključena iz saobraćaja. Tako je, zakon ovde selektivno. E, čujete gospodine Damire Okanoviću, pošto znam da nas svi slušate. Evo, imamo primer eh, poznate ličnosti, dakle Bojana Ek Stojković, sadašnja Rajić, novi a, e, ovaj, dečko koji je apsolutno sigurno moćan, Prepostavljam. Pa jeste čim dobije torbu od 15 soma evra. Ne, Ovo, pa da. Čim poznaš dečka, dečka ti da džip pa dobiješ torbu. 15... Znači, da dečko teči pojma na izvoz. Ja, Ima koliko voliš. Tako ja, recimo, nađem novu devojku, ja je kupim, recimo, pljeskavicu. Na primer, da. Jer, to, ti to... znaš, mo... de, jer znaš gde sede dobra pljeskavica u gradu. Jer ovo je ovo, obrnuto proporcionalno onome što on može, recimo, ja mogu da čim poznam devojka, ja čim nađem devojka, kupim pljeskavicu. I Milina. A on, recimo, da, džip. Da, normalno, jer da. ima. Ja je dam dušu, on je da džip. Šta ima? Torba 15.000. Da, da. Pa šta je to 15.000 <laughs> za torbu? Pa džip, bre. Znaš, znaš kako džip? Pričaš o torbi, to je, je torba skuplja od džipa. Ne, nego torba 15.000 evra. 15.000. Torba. Evra. Torba. To nisi vidio, ja mislim ne. ti vidiš, pa zato ti nabacujemo ovaj... Pa ne vidim, nosim naočare. <laughs> <laughs> Pre neki dan se pojavi slika, ona os, okači sliku u novine u stvari na neku duševnu mrežu, pa je to izašlo u novine. Torbu je dobila od Pitona, e, jeste. Isto, A je silovan piton? Silovani piton. Silovani, piton. silovani Jer, mladi piton. Mladi silovani piton, koža mu je najbolja na, ona, za na, na, lepi se A drške od a, mladih hljova maloletnog slona. <laughs> A? Ispod piše torba košta 15.000 evra torba. Zašto, zašto bi neko nosio torbu od 15.000 Ona što se stavi ovde pa se lakat eh, prelomi, ono, naš. Na, da, ono, na. Da. Eh. Pa to je ona pokazala policajcima kad Evo ga, da, da, da. Na. Da. A čekaj, Zato se ja pitam otkud... Evo vam ga pitao. Evo ga. <laughs> Jes, mala. Čekaj bre. Da, da, da. A što bi neko nosio torbu od 15.000 evra? I ja sam se to pitao. Šta ćeš da, da, mislim... To isto dečko dao. Pa to isto, verovatno. Ko je dečko, brate? Ne znam ko je drži se njegove ime u tajnosti. Ja ne bi da pričam puno. Ja ne bi da... Čim on poklanja džipove... i torbu, a tek počeli da se zabavljaju. Ej, torba je skuplja torba pet puta od mog auta. Pet puta i od mog, da. Njena torba je skuplja pet puta pet od mog puta. auta. Budi uzeo da Ali ona ima pitona, a mi nemamo. <laughs> Imam Belouška. Poskoka nekoga. Ja, da, mala da, da. belouška. Bezopasna, totalno. Nema čak ni otrov. Ne, ovaj ni ne ujeda, nema ništa. <laughs> blavor. E da je blavor, blavor je još i opasan. Da. Poskokić neki bre, da ne Poskokić je opasan. Da, da. Poskokić. Moja no, beloškica na vodena mala, to i to. Što se plaši čoveka prođe da, i pa i ona se da, plaši da, čoveka. Da, Torba da. kada vidi <laughs> E, pusti ti, ja vidiš Gegović, kad mi radimo za Svetog Nikola. Ja sam ti lepo rekao da uzmeo slobodan dan, ali pošto ti manijak i nećeš... Nije neću, ja Kako da ti ne? snimim ovo posto. Trebali smo... <laughs> Kako bi ti snimio ovo, što treba da ti snimim? <laughs> da, i to je tako. A, jes, Nemamo ošte slobodne dane, bre. Jedva čekam malo pauzu. E. Mi uopšte nemamo nikad dane. Nemamo, boli me grlo, raspadam se. Nije uopšte normalno čovjek mnogo radi. To da se primetio. čuti, čuti, čuti, nemoj da, da, da ne mogu da... Ajde da popijemo kaficu malo, ajde, ajde. ti ja, danas nam je slava, malo se opustimo, idemo popijemo prvo jedno Ajde ti dam pa- torbu od 15 dinara, što sam kupio kod <laughs> Kineza. za, za poklon. 15.000 <laughs> torba, evra. 15, ne, 15 dinara. Za, jel ti reče za 15 dinara? Ma ne bre ona. 15.000 evra. A evra? Evra, evra. Da, mislio sam da nije funta sterling ili već ne znam ja da. Мне сказали, что у вас пресс-конференция, у вас тут Rakije na ljeto? Rekli su mi da... Rakije za mene sam. Da. Ja imam benefit ovdje. Да потому что куда я не приду, все время ракия. Зато что где бы ты идем, свугде има ракия. Будь то вечером или утром. И э, то не зависит, или то утро, или вечер. Будь то государственное учреждение или церковь. Или то у державной институции или у церкви. Или учебное заведение. Или у некой школской установы. Везде ракия. Свугде има ракия. Или наградились. Ментальное воспитание. Ali na gradilištu je normalno da bude rakija. Svakog radnog dana od 6 do 9 ujutru. Na B92. Dakle, možete da nam pišete B92 razmak, tekst poruke na 1192. Radio B92 SMS ukucaj B92 razmak tekst poruke pošalje SMS na 1192 cena poruke je 15,5 dinara za sve mreže Pišite šta ovaj, već vi mislite da treba, e, možete to isto da uradite i na Twitteru. Da li o čuvenom e, gospodinu koji koristi službeno vozilo i vozi futoški kupus, E, vidio? Video sam da je... Ja sam još uče postavio tu fotku na Twitter, da je, ovaj, da. nismo komentarisali. Ovaj, A onda su ga ovaj, eliminisali s posla, jel? Pa zato što se digla medijska... Digla se frka. Frka, ne mogu baš sve da zabrane da se objavljuje. okay, kapiram za Tamara Đukanović ali i Aleksandra ovo... Vučića, ali ovo za futoški kupus to ne može I sakriti. I ministarstvo financija to baš i ne može mora. Zato što da. se futoški kupus jasno vidi s polja iz vozila. Normalno, a tačno se a vidi koje je vozilo. Vidi, a venčanje se ne vidi. Ne vidi tačno. I onda ne možemo da znamo. Jest. A inače, e, vozilo je Republike Srbije, ministarstvo financija, uprava za trezor, mm -hmm. službenik uprave za trezor koji vozi pun auto kupus. Šta će čovek? Pa, Kiseli kupus. Možda nema svoj auto, a službeni može svašta da podnese. Znaš? Da, brate, ali mislim, šta će ti, ko kiseli kupus više, imaš ga u prodavnici i ko odličan. Pa ko zna koliko... Nije kao domaći. Nije kao ovaj domaći. kupovni nije ni za mački. Ne, ne, nije isto. nije isto. Znaš, možda ih ima puno u porodici. I to je tačno. A da. možda da. mora nekom i da pošalje, možda, znaš, e... ko zna kakve su mu obaveze. <laughs> Ali, e, znaš šta, lako je sa službenim autom, jer u njega može svašta stane, a on pa, može da, puno da. toga da izdrži. I, I da ti kažem, najbolji je službeni auto. Prvo Idi što bre. on može preko rupa da preleti. Gde hoćeš, on može kako preko hoćeš ide. Da preleti. I nema problema. <clears throat> Inače, ministarstvo je saopštilo da je službeni automobil nenamenski koristio i time narušio ugled ministarstva Državni upra, e, službenik uprave za Trezor savjetnik odeljenju za javna plaćanja u filijali Novi Sad Zoran e, Mažinjanin. Uh mhm. -huh. Na osnovu službenog naloga direktora filijale Novi Sad, on je upućen na službeni put do ekspoziture Bačka Palanka, vratio da donese kupus. Verovatno, onda je on usput svratio. I kupio još kupusa. <laughs> Jer ko veli, kad sam već tu, ajde da iskoristim priliku pa da povezam Sveća što viš. Sveća brežljivom akcijom uh, Grom te ne ubio je pronađena e, veća količina kupusa koja je zaplenjena i biće spaljen kupus e, u termoelektrani biće ukišeljen kupus u, u termoelektrani <laughs> sa sve kamenom preko <laughs> sa sve kameno, i naravno o tome će svemu prisustvovati Ivica Dačić. Premijer naravno i naravno biće ovaj koji će imati čast puno rasova posle. Prvi kupus u bure. U <laughs> da, inače ostali će da donesu kamen koji će se staviti e, na dasku od ozgo da pritisne kupus Tačno. i mora da se pretače. Naravno, ne može da se pusti tek mora da tako, se pretači, redovno. Mora da se pretače i dobro da se zasoli. Normalno. Inače, može da bude posle nikakav. Posle će biti bez veze, a bit će vam đavo kriv posle. Yes. I kad ga isečeš e, e, za ribanac, mislim, za pozarak i to. Nije. Šta? Nije ništa. No to se ne soli posle, kakvi, to, to samo se, staviš. Kakvi? to se samo stavi bre u, u rernu i yes. uživa se. mislim, mislim, pazi, mogu je onda budu hoćeni sa podvarkom. Mogu je. Znaš, ali... Ovo jeste verovatno za neku veću ovaj, ali ovo, akciju sa podvarkom. Verovatno, Toliki kupus... a, akcija se zove podvarak. Podvarak u, akciji, <laughs> podvarak u hapšenju. Da. Ali on je očigledno, ovo je u početnoj fazi, nego što je bacio u distribuciju i promet e, e, opoj, nije, opojni kupus opojni kupus nije još uvek uspeo da ga ovaj sredi ovo je tek ga poneo kući na sređivanje. Očigledno Znaš, da je prva ruka. Prva ruka. Prva ruka, mm. čistak. Čistak, očigledno. Vidi, vidi se i po kupusu ovako kad pogledaš kroz prozor automobila da nije oštećen, da nije da I čini se da je dobar. Da su čvrste glavice, da je to jedan sasvim zreo kupus. Pravi, pravi za Pa futoški najbolji. Ne idi bre čoveče. Kao što je pamuk u Arelju najbolji. E sad, ako je on čovek išao pored ovaj eh, eh, pijace ili gde je već kupovao kupus, a išao da odradi neku službenu dužnost, yes. što da ne iskoristi priliku, što se dva put vraća, troši benzin. Yes. A pazi da ti kažem, ovo je ono što se vidi, a šta je u Gepeku? Ko zna, kad koliko je, još pa ne bi on stavljao pozadi da već Gepek nije pun kao oko. I nigde ne piše koliko kilograma uh, futoškog kupusa je on prenao, to je jako bitno jer, mm, da znamo. jer na osnovu uh, uh, ovaj, gamaže ili kako da kažem količina kupusa mi možemo da provalimo da li on uživalac kupusa ili Rasturač. Ili, ili ga sprema... Ili e, diler kupusa. Možda ima i vagice u ovaj... E, Možda ima i vagice, jes, i to je daš. Mislim, je moguće. Ti otkud ti znaš da on rastura kupus Ili, ili samo onako... Ili je uživalac kupusa. Naravno, možda i to. Po količini koju ja vidim ovdje iz auta... reklo bi se da je rasturač. Ovo je rasturač, jer pazi ti na ulične vrednosti, ovaj kupus e, može mnogo da košta. Šta će njemu toliko kiselo kupusa? Ti Za ličnu upotrebu nije. On kad se pomeša posle sa krmenadlom, ne, to dobija veću vrednost normalno, na ulici. Normalno, normalno, mnogo veću. <laughs> A imaju prave i one varijante pa stave alevu papriku na čist kupus. Imaju, ono, znači, to, a, to kad je ukišenje. Kad je ukišenje, ne, jest. naravno, to ja da. radim prvi. Tako, i ja isto. Ali ja sam uživalac, ja nisam rasturač. Da ja isto ne rasturam, ja samo. Ja samo male količine kupusa koristim. Isto, sa, samo za sopstvene potrebe, ništa više za sobstvene potrebe. Da, da, to je ta reč koju sam takođe tražio. Kad mi nađu kupus u podrumu, ja kažem, ljudi, nije, to je samo za sobstvene potrebe, ja to pravim samo za sebe, pa nisam ja, bre, sa futoške pijace. Ali da ti kažem, ovaj, on je zato i kažnjen, a kako je navedeno u saopštenju o objavljenom u sajtu ministarstva, u cilju nesmetanog izvršavanja zakona o utvrđenim nadležnosti i efikasnog i racionalnog upravljanja materijalnom i nematerijalnom imovinom i sredstvima za rad. Uprava za trezor je zauzela proaktivan stav prema pitanjima potencijalne zloupotrebe državnih sredstava i imovine, mm. uključujući mm, mm. i kupusa koji je očigledno pripadao Ministarstvu financija uprave za trezor ili ne, nije. I ne može se zloupotrebljavati ne automobil, u, u druge nego svrhe, kupus, kupus u druge svrhe. S tim ciljem inicirano je brendiranje službenih vozila logotipom državnog organa kako bi se predupredio eventualno nezakonito ponašanje državnih službenika. Na šta ovaj očigledno gospodin E, nije mislio... Nije, nije razmišljao. I naravno, neko je nama poslao poruku, ne znam zašto, nama, i kako da protumačim tu poruku uopšte mi isto nije jasno. E, sad ću da vam je pročitam, kako glasi. E, kaže, znate ono što je uslikao kupusara, mora da pazi malo i na svoje dvorište, zar ne? I onda tri upitnika. Da, a ima slika neka, to je... Pa ima slika, ali mislim... E- Slik, u slici je poenta, samo ne znam šta je e, pisac teo da nam kaže. E, taj što je sliko, ovaj, kao ima Audi valjda, ne znam, i mhm. kao dete I za dete Audi. sedi za volanom. A kako da znamo mi da je to taj gospodin, mislim? Nemam to, pojma, da. Ko to možda potvrdi, da. Mislim, ako je to on sa detetom u krilu da vozi Audi, onda je strašno. Ali to prvo mi ne znamo, niti znamo. Niti... Ne možemo da vidimo, Da, a ovo se e, jasno vidi. E, sveti ti to, kad sad tako nekog provališ za nešto, odmah usledi kontra. A, Naravno. Sa kontra, sa druge strane usledi kontra. Da kaže, nije, nije, nije, ni ovaj drugi, ovaj a vidi ovog drugog. To ti kao i venčanje Aleka i, mlađ, i mlađahne Tamara. Tamara, da. da. Vidi ovog drugog, kako to? Da. Što je on tako može, a ja ne. A ja ne mogu. Da, da. Tako da sad evo, vešću o venčanju Aleksandra Vučića i do, dotične ex Đukanović, valjda mm. -hmm. sada već Vučić, prepostavljam. Pa verovatno. Da. Recimo, ne sme niko da se bavi. Nema, nema. I ko se bavi, bavi, onda bude problem. Naravno da će da bude problem. Kako neće biti problem? Šta ima ti da se baviš? Sad objavljuje i Newsnet i sad se pravi od toga šala, sad svi ljudi misle da to šala, a nije šala. Nije šala. Kakvi šala? Ne, bre, koja šala? Kakva crna šala? Kako venčanje možda bude šala? Šala je kad ja pitam, e, ovaj, e, šala je kad ja kažem sede dve krave na drvetu i štrikaju i proleti bojler i kaže jedna vidi bojler. Kaže pa šta? Pa jedan bojler ne čini proleće. To je šala. A ovo nije šala. Razumeš? I zato idemo sad na muziku. Ako možeš, Rekoviću, <laughs> da pustiš neku pesmu. Posle ove šale. To je šala. E, to je šala. Pa nije šala venčanje, ne, ne, za ceo život. stvar, pa to se, dobro, nije baš kod svakog, ali... Nije kod svakog, pogotovo ne, ne neko, to, neko se tri, četiri puta našali. Smooth as silk, cool as air Pozovite šefa i recite da ćete malkince zakasniti. Zima! Mentalno razgibavanje. Samo na radiju B92. Eto dokaza da se čujemo i u Hrvatskoj. Kaže, uh, sretna vam slava i želim vam sve najbolje od majstora Nikola iz Zagreba. Pozdrav. Hvala Niđo, majstore. Niđo. Dobro jutro, ugodan dan, sjajne školske pošalice juče. Danas dolazimo s desna. Uh -huh. uh, ne bih razumeo Justinijane treći ovaj, ovu tvoju poruku. Uh, Kako s desna? Pa, uh, Nismo, mi smo levičari. Ja nisam levičar ni <laughs> desničar. ne, ja sam Ja levičar. sam padavičar. <laughs> Tako da ne znam šta... Kako s desna? Da. da. Uh. Šta smo pričali? kako misliš, pre, aha, pre pauze. O ja kupusu smo pričali. Kupusu, da. Ako je to desničarstvo, onda u redu. Onda niste bili sinoć na ulicama Beograda. Je. da, da, da, niste prisustovali sinoć. <laughs> Onda ono. niste videli sinoć. Akciji. Šta su desničarstvo? <laughs> da, da, ali neću danas o tome. Nećemo danas o tome, da. Nikola je, nemoj. Danas je slava, ajde, pra, mogu, ajde danas malo... Ajde jedan dan da pokušamo da budemo normalni. Ajde, ajde vala. Ali da pokušamo. Da pokušamo, ne, ne, ne znači da ćemo uspeti. Ne obećavam, ali... Ne znači da ćemo uspeti. Moj ćala ti mogu bolio. Pa moraš ima danas. Jel moraš, da. da. dobro, bre, ajde nekada, znaš. Al što baš uvek, <laughs> bre. da, da, da, da, da. Već što baš i na Svetog da Nikolu, da. Jeste, to je. Dobro. Dobro, evo, pročitaću ću vam jedno smešno pismo policajca, američkog policajca, koji je napisao ovaj, pismo Kanje u Vestu. Da. Kanje u Vestu. E, fenomenalno pismo i ja bih da ga čujete u celosti. Jeste, stvarno je fenomenalno. E, na, naljutio je i policajci i vojnike Kanye West e, širom Amerike i onda jedan policajac a, e, ovaj, se odvažio da napiše, odvažio, napisao mu pismo, zašto je a, e, reper izjavio, a, sad ću vam reći tačno šta je, šta je rekao, a, da je njegov... Evo, sad ću ajde, neću pisati. Da, ajde da ne prepričamo. Dragi Kanye West, čast mi je što pišem tako velikoj zvezdi, ja sam prava internet zvezda. Nisam siguran da li sam dostojan da ti se obratim. Iako je Huffington Post napisao da sam duhovit i ludo popularan, ne obraćam <laughs> pažnju na takve stvari. U svakom slučaju, oprosti što se na trenutak mešam u tvoj život. Pročitao sam tvoj intervju i gledao ga na videu. Rekao si, dajem telo na sceni i rizikujem svoj život, doslovno i razmišljam o tome. Mislim o svojoj porodici i sebi kažem čoveče, to je kao da sam policajac ili tako nešto u ratu ili tako nešto. Želim da ti se zahvalim što se kockaš sa svojim životom zbog nas svakog dana. Znam da je biti reper teško. Pokušao sam da repujem i teško je ići u korak sa ritmom. Iako kada krene Ice Ice Baby na radiju, obično uspijem da, sa, da sustignem starog vanilu. Elem, To je posle veoma opasan. Većina ljudi to ne uzima obzir. Ako brzo re, repuješ, bez šanse da udakneš vazduh, možeš se onesvestiti <laughs> i udariti glavom. <laughs> <laughs> ovaj poslednji pasus je sarkastičan. To kažem jer ne želim da pomisliš da se slažem sa tvojim plitkim opisom tvoje karijere, pošto se odnosi na osobu koja je u vojsci ili policiji. Imam predlog za tebe. Pošto si navikon opasnost u životu internacionalnog repera, predlažem ti da odmah napustiš karijeru zvezde i priključiš se vojsci. Pošto se uključiš, volao bi da dobro ne tražiš da dobiješ Afganistan ili neko od bezbojnih drugih dalekih mesta gde naši muškarci i žene trenutno služe. Kada talibani počnu da puce na tebe, možda ćeš ustati i pustiti ređi da poteku moglo bi da bude nešto kao I'm Kanye West wearing a flag fest. Siguran sam da bi pobacali oružje i predali se. Mogao bi možda i okončati sve ratove tako što ćeš neprijatelje omađijati. Tvoj način razmišljanja je deo problema sa svetom danas. To uključuje da zabavljači misle da su nešto više od običnih zabavljača. Znam da zakon ponudi potražnje, da je potražnja za tvojim uslugama velika. Razumem ekonomiju, ono što ne razumem je da poradiš ono što radiš sa našim herojima u vojsci, dobro ovo je po znacima navoda, koji su uvek u riziku i na moje, moje braću i sestre policajce koji moraju da idu na posao noseći oružje i pancir kako bi se zaštitili. Preispitaj se pre nego što propadneš. Eto. To mu je napisao. Mnogo ga je <laughs> uvredio. Ovo je javio da je opasno. Da je opasno to, to što, on ovaj radi, kaže, moji nastupi su nekad kao da sam u vojsci, u ratu ili u policiji. I ovaj čovjek se mnogo iznervirao. Verovatno je pomislio, slušaj ti budalo, šta pričaš, ti, tvoj rep je opasan kao da si u vojsci ili policiji. je vest, da, genijalno, da, da, da, genijalno ali i mi imamo naše e, Kanje Vestove i ostale likove i dalje mi izlazi iz glave ovaj e, e leptir kupusa ovaj, ovaj diler e, kupusa, diler kupusa da. E, uhvaćen sa većom količinom u akciji <laughs> udri grome munje sevaju kupusotika Kupus otika, da. Pa narkotik, ovo je kupus otik. 7 sati je, vreme je za najnovije vesti, možda čujemo i nešto novo. Imamo a, još neke vesti, kako je Nikolić postao građanin a, počasni Čačka, mm -hmm. juče je mhm. izviždan. Bilo vrlo zanimljivo Znaš, da juče. Da su ga Gledao sam kako su ovi iz dveri ovaj, su ga izviždali. A iz dveri? Dveri, dveri, da. Oni su pa kako oni su da budu na dva mesta? Ne, sta, od, Takvi su ljudi. A, Zača se isprebacuju. Da, da, Nikolić je postao počasni građanin i tako dalje tako dalje, ali ajde prvo vesti da poslušamo, pa onda da, da čujemo i još jednu fenomenalniju vest, a to je da su Dačić i Tači kandidati za Nobela. Om Cafe, izgovor za razgovor, sponsor mentalnog razgibavanja. Jao, kako je divno napolju stvarno obožao ovu novogodišnju atmosferu. Marš, balavac, jesi kupio kapu? Jesam. Onda je pristavi. On kafe. Izgovor za razgovor. Ma ne metalno ukuvalo! <laughs> šalim se, dragele, šalim se. Mentalno razgibavanje na radiju B92. Svakog radnog dana od 6. Dobra, ajde, 6.15 do 9. Darko i Marko ponovo jašu, drski i bezobrazniji nego ikad. Mentalno razgibavanje.